Aste harteoz, personaje baten ezagutza. Sheldon Adelsonen ezagutza egin dezagun egunkuan Donald Trumpen eranaldika kanahasle hau parka hai zor behitiogu, ohitzide balimba. L'heure est enfin venue de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Iabaki unen gibelian Sheldon Adelson gizi tipi bezain abeatxa bada. Izena espazaizi ezaguna munduko hogei garen abeatxa gunean hau, eraikuntzan eta kazinoen kudean zan dilaik be abeastarzuna sortu. Errepublikaren kampainientako soz emaile handiena da eta Israelen defendatzailek, eh, defendatzailek handienetaik ebai. Gutitan hagitzen balin badae, paubretarzunin sortu den miliarduna da Sheldon. Hamabi urtetan mizeiatik elkitzeko gogua badu eta hasten da hainbat lanetan. Be abeastarzuna egindu informatika zaiden xalu baten antolatzia ekin lautan hogeita hamargaren hamarkadan eta ondotik kazinoen biznesan hasten da. Momentian, badu proiektu ekonomiko erraldoi bat, txinan Las Vegas, uh, Las Vegas baten jaikitzeko sedia, lehen Le gouvernement m'a dit, on va vous trouver un bout de terre. Voici un gamin né dans la pauvreté. C'est moi. Nous étions quatre enfants en plus de mes parents. Il n'y avait qu'un lit et notre pièce faisait à peine cette taille-là. Hala, e, eta, bon, abeats, eh, abeatsa ez dia hanitz bilakatzen bena hun, hau, heltu da eta hor, eh, jamaiten din proiektu erraldoia da Txinan, Las Vegas berri baten jaikitzeko gogua beitu. Makao herrian, bena errenkua bat bazen, herri huntan gain populakuntza bat beitzen eta lurik ez beitzen. Le gouvernement m'a dit, on va vous trouver un bout de terre. Je leur ai répondu, mais quel bout de terre Et ils m'ont dit, euh, il faudra l'aménager. Pour l'instant, c'est un terrain sous l'eau. Odien Arabia Saudian bezala uharten artin, eh? lur berri bat sortu du milaka metraka kubiko lur ez artez, eta munduko kazinoik handiena jaikidu han, bai eta beste ehunka bastimentu, aizo berri hau prefosta estrenatuk izan dela ikantai famatiekin, eh, zelin dion bezalakoak. Ustelkeia akuzazione eta triadekin akordio baten ukeitiaz eh, akuzatuk izatiaz gain, arrakasta handia biltzen du, eta Sheldon urdin bilakatu da munduko hamar garen abe abeatxena eta hau bada. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards 999 millions 990 000 personnes qui ne sont pas à mon niveau. Ça fait beaucoup. Bai, hanitxe egiten dira, eta ba, kiagu kuntatzen badak ikala. Komentarioik habo, ez dugu eginen horren gainen, mena dena den, eh, kumprintzen dugu, de dian edo erraiten ahal dugu, dian sozaekin esker eskuin, emaiten dutila. Miliu suma ite, loko ikerketen tako, eta ehun miliaka edo ehun miliuka dolar parka pro israel elkarten tako. Nentan nahi u Israeleko lehen ministroen lagun bat da, eta ez dutu maite Israelen kontrako bosak Iran estatia Vous envoyez une bombe atomique au milieu du désert qui ne fait de mal à personne. Peut-être quelques serpents à sonnette et quelques scorpions. Et vous dites, regardez, la prochaine tombera au milieu de Téhéran ze diplomata. Estatuatuetan la urteoz errepublikanoen haitagaiak ebe ikustia juiten dia eta Israeletazuntza mintzatzeko eta sostu maiten biltzeko berdenboan. 2008an kajik ehun milu dolar eman dutu Obamaen kontrako alderdiai eta Obamak hoi badaki. Il ne doit vraiment pas m'aimer pour dépenser autant d'argent. Sheldon aurait mieux fait de m'offrir ces 100 millions de dollars pour que je me désiste de la course à la présidence. Donald Trump eh, Nous déplacerons l'ambassade américaine dans la capitale éternelle du peuple juif, Jérusalem. Hastapen banet, batetan dudatzen balin badu jabakitzen du haitaga iberi hunen laguntzia hogei miliu dolar eskaintzez eta geho beste bos miliu investidua entako. Bena urtia igan eta Donald Trumpek ez du behitzemana bete. Sheldonek jakinazten du besustengia elki gehi diala, bena Donaldek mehatxia entzuten du eta besoz uturina usia ekin ez kesatzeko eranaldi famatu hau egiten du ordian Tel Avivetik Jeruzalemea iganen dila embaixada. Egan behar da urtan diela, eh, mandatu erdiko hauteskundiak momentuko inkestetan demokratak aintzin dia, mena bon, eh, miliuko dolar rezarriz kampainan boskatzeko sediak kamiatzen ahal dia. Hortaik, eh, elkitzen ahalden morala, ebe Trumpek nahiago dila pertsona batekin untxajin, ez eta arabiak estatu gusiekin. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.